Dă-mi ta iertare, Părinte, am greșit în fața ta, Doamne, azi mă întorc la tine, nu mi-ascunde a ta iubire. Departe de casa ta, Doamne, rătăceam străin prin lume, căutând doar fericirea, dar sunt trist și înșelat.